Եթերում հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Այս թողարկման հյուրը ազգագրագետ, կովկասագետ, հասարակական գործիչ, միջազգային հարաբերությունների դոկտոր Հրանուշ Խարատյանն է։ Ծնվել է 1952 թվականին Ադրբեջանի Շամխորի շրջանի Ջագիր գյուղում։ 1975 թվականին ավարտել է Երևանի Պետական համալսարանը պատմություն մասնագիտությամբ, պատմության եւ հասարակագիտության ուսուցչի որակավորմամբ։ Պատմական գիտությունների թեկնածու է։ 1994-ից 2000 թվականներին եղել է Երևանի Պետհամասարանի ազգագրության ամբիոնի վարիչ։ Մինչև նշանակումը զբաղվել է գիտական հետազոտություններով, լինելով ազգաբանական հետազոտությունների հայկական կենտրոնի նախագահը։ 2008-ից աշխատում է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտում, ղեկավարում է կիրառական ազգագրության խումբը։ Ինստիտուտի շրջանակներում կիրառական ազգագրության խմբի միջոցով իրականացվում են վերլուծություններ եւ խորհրդատվություն հայ ժողովրդական մշակույթի դրա առանձին տարրերի արդիականացման ընթացքի մասին, ինչպես նաեւ հետազոտություններ ԽՍՀՄ շրջանի քաղաքական բռնությունների մասին։ Պատմաբան հասարակագետը զբաղվում է Կովկասի տարածաշրջանի եւ Թուրքիայի ժողովուրդների մշակույթների, ազգային փոքրամասնությունների, հետխորհրդային շրջանի սոցիալ-մշակութային տրանսֆորմացիաների հետազոտություններով։ Նրա գիտական ուսումնասիրությունների ոլորտը ներառում է Կովկասյան աղվանքի հայ ժողովրդական տոների անցումային շրջանի մշակույթի հարցերը։ Հեղինակ է 10-ից ավելի գրքի, հրատարակել է բազմաթիվ գիտական եւ հարյուրավոր հրապարակախոսական հոդվածներ, Հայաստանի հանրային հերոստատեսությամբ վարել է երկու հեղինակային հաղորդում աշխարհի ժողովուրդների մշակույթների մասին։ Thank you. Հայուհի ռադիոհանդեսի հյուրասրահում ազգագրագետ հետազոտող Մարտաբան Հրանուշ Խարատյանի հետ մեր զրույցը հայուհու տեսակի եւ նրա սոցիալական դերի մասին է, ով է հայուհին, ժամանակը ինչ մարտահրավերներ է դնում նրա առաջ, ինչ զարգացումներ են նկատելի ընտանիքում եւ հասարակական կյանքում նրա զբաղեցրած տեղի ու դերի հարցերի շուրջ։ Երբ ասում եք հայուհի, Կնոջ ինչ տեսակ է ձեր մտապատկերում։ Այսինքն ես կարող եմ այստեղ թե որպես կին մոտենալ խնդրին, թե որպես 21-րդ դարի հայացք մոտենալ խնդրին, թե որպես հետազոտող մարդաբան մոտենալ խնդրին, բայց քանի որ հիմա դրանցից ամեն մեկը մի հատուկ դիտանկյունով չեմ ներկայացնի, ասեմ, որ հարցը ինքնին դնում է մյուս հարցը, որ ժամանակաշրջանի հայուհին, առաջին 1001-ի սկզբին, առաջին 1001-ի վերջին քրիստոնյա հայուհին, անախաքրիստոնյա հայուհին, դե, խորհրդային շրջանի հայուհին թուրքահայուհին, թե ռուսահայուհին Հայաստանի բաժանման դեպքում, սրանք բոլորը հարցեր են, որոնք հայուհու էլ, հայի էլ եւ ընդհանրապես Հայաստան աշխարհի երկու հատվածների բնակչության վրա էլ թողել են իրենց հետքերը։ Ամենայն դեպս կարող ենք ասել, որ կա հայուհու տեսակ, գիտնականներն ասում են ապացուցել են, որ 8000 տարի հայուհու գենը չի փոխվել։ Բայց գիտնականները չեն ասում, թե այդ գենը ինչ սոցիալական տարողություն ունի <laughs> գիտնականները չեն ասում 8000 տարի առաջ հայերը գլխաշորով կարող կինեին թե գլխաբաց կինեին։ Բոլոր դեպքերում ես ընդհանրապես ուզում եմ ասել, որ եթե շատ միջնացված կա ինչ որ ստանդարտ նաև, որ հետևից բերում է ածականների մի շարք համեստ է, խոնար է, հնազանդ է, աշխատող է, ընտանիքի սյունն է, երեխաների մայրն է, լսող հարսն է, ամուսնու հենարանն է, սրանք այն ստանդարտ շարքն են, որ սովորաբար հայու համար բերում են։ Չգիտեմ արդյոք դրանք բոլորը նույնքան անփոփոխ են ժամանակի մեջ։ Մյուս կողմից էլ ժամանակները դնում են իրենց պահանջները եւ նույնիսկ անկախ նրանից թե հայուհին ինքը ուզում է թե չուզում, ինքը կյանքի պայմաններին պիտի ուզած չուզած հարմարվի եւ միշտ չէ որ այս ստանդարտ պահանջները կարող են բռնել ժամանակի քննությունը եւ մյուս խնդիրը կա թե երբ որ մենք ասում ենք համեստ է իսկ ինչ է նշանակում համեստ լինել ինչ հայացք կա համեստ բառի նկատմամբ համեստը դա նշանակում է աչքերը հատակին գցած եւ կարմրող կին թե համեստը նշանակում է իր բոլոր ներքին մղումները եւ ցանկությունները անընդհատ ճնշող, խեղտող եւ որևէ տեսակի հավակնություն ինքն իր անձի հետ կապված, անձի եւ ֆիզիկական եւ սոցիալական եւ հոգեկան խնդիրների հետ կապված չառաջադրող ինքնազոհաբերվող, այսինքն սրանք մեկը մյուսից հետևից բերելու են հարցեր։ Ես ընդհանրապես վստահ չեմ, որ այս ածականները ասելիս մենք շատ հստակ գիտենք ինչ իմաստ ենք դնում դրանց մեջ այլ տարբերակով ասած, իսկ օրինակ հայ տղամարդը համեստ է, թե համեստ չէ։ Եվ մյուս կողմը, եթե տղամարդը համեստ է, գոնե ինչ որ մի ստանդարտ պատկերացումով, դա դրական թե ոչ դրական բան է։ Նույն բանը կնոջ հանդեպ։ Հիմա եթե կինը համեստ է, հասկանանք ինչ է համեստ է, եւ այդ համեստ լինելը լավ է թե միշտ չէ, որ այդքան լավ է։ Եվ հետնել օրինակ ասում ենք, որ կինը քաջաբար կռվել է, ենթադրենք հարցակման դեպքում, ինչի՞ չի համեստորեն զոհվել ենթադրենք, խիա կռվել։ Սրանք բոլորը հարցեր են կրկնում են, որոնք մեր այդ բարերի մեջ դրած ստանդարտ դատողությունների հետ քննարկելիս միշտ բերելու են սուբյեկտիվ պատասխաններ։ Մենք այստեղ օբյեկտիվ եւ միանշանակ պատասխան չունենք։ Ընդ որում կանանց մի զգալի մասը դրանց մի պատասխանատալու, այս ձևակերպումները տարած տղամարդկանց մեծ մասը այլ պատասխան էր եւ տղամարդկանց մեջ էլ տարբեր դիապազոն են։ Հենց հիմա ես իմ ուսանողներին ասում եմ, ձեր կնոջ, ձեր իդեալական կնոջ մասին ձեր պատկերացումը, ինչ կին կուզենայիք, ելի առաջինը գալիս է համեստ լինի, բայց հենց փորձում են քննարկել համեստը որն է, իր պատկերացմամբ 10 ուսանող տղաներից 10-ը տարբեր պատասխաններ եմ լսում։ Ամեն ինչ հարաբերական։ Եվ հարաբերական, բայց հարաբերականություն չխնդիր, խնդիրը իսկապես նայա թե մենք ոնց ենք այդ պատկերացնում։ Հիմա հայուհին հայուհի բառի հետ համեստ բառը կապված է։ Ես չգիտեմ, ես համեստ մարդ եմ, թե համեստ մարդ չեմ։ Բայց ինձ շատերը գրում են, որ ես վայ ինչ լավ հայուհի եմ։ Կարող է հետը շփվեն, ասեն, հետ լավը չի եւ հետ հայուհի չի, էլի։ Բայց բոլոր դեպքերում, այո, կնոջ մեր հանրային մեջին ակնկալիքը այդպեսին է, հես լինի, համեստ լինի, բայց միևնույն ժամանակ դրանք որպես խառնվածքի գծեր մենք դնում ենք եւ կարծեք սպասում ենք, չեմ ասում պահանջում ենք, բայց սպասում ենք այդ կերպարին համապատասխանող մի անձ, բայց միևնույն ժամանակ օրինակ հաճախ չենք քննարկում այդ կերպարի ֆիզիկական կարողության սահմանը, հնարավորությունը։ Համեստ կինը 4 երեխա ունեցող, երկու երեխա ունեցող, նյութական տան, եթե անբավարար բարեկեցություն է, բարեկեցությունը ապահովելու փորձ անող, ընտանիքի անդամներին ծառայող, ընտանիքի հարազատներին ծառայող, հարազատության ընդունված նորմերին, այսինքն կնոջ հարազատության մի քիչ դիստանցավորվածությունը եւ տղամարդու հարազատների ավելի սերտությունը, ես ես նույնիսկ չեմ ասում, սրանք լավ են թե վատ, ինձ ուղղակի ասում եմ, արկա վիճակը այսպեսին է, եւ կինը պետք է իր զգացողության եւ զգայարանով եւ իր ներփազգացությամբ հասկանա եւ սրանք պահի որպես կենցաղի մաս։ Բնականաբար այս իդեալական սпасելիքն է։ Բնականաբար իդեալականից շատ տարբեր է լինում կենթանի կյանքը եւ եթե կինը օրինակ բարձր ձայնով չի խոսում, բայց շատ հաճախ ու հմուտ կարողանում է պնդել իր հայացքը, մենք էլի նրան համեստ բառից չեն կանջատում, ենք ընդունում ենք օրինակ, բայց եթե կինը օրինակ երբեմն բորբոքված է պնդում իր իսկապես էլ անհրաժեշտ բանը, արդեն նա համեստությունից դուրս է։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ իմ հիմա կարծիքը ասեմ, կարծում եմ, որ եւ հայ կինը աշխարհում Հայաստան ու Ղարաբաղ որպես առավել եւ պետական եւ առավել հոց մեր տարածք, որտեղ մեր էթնիկ մշակույթի զարգացման ամենամեծ հնարավորությունը կա։ Երկու դեպքում էլ ընդհանուր առմամբ կնոջ դիրքը, դերը, կնոջ մասին պատկերացումը, կնոջ ինքնապատկերացումը եւ նրա հասարակական եւ ընտանեկան դերակատարումը, նրա պրոֆեսիոնալ աճը միջինացված համապատասխանում է եվրոպական զարգացումների ստանդարտին անշուշտ տարբեր են դրանք, հասարակություններն իրենք են փոխվում, բայց իմ նյութերով եւ պատկերացումներով դա համապատասխանում է, ասենք մոտավորապես 80-ական թվականների արևմտաեվրոպական հասարակությունների տղամարդ կին պատկերացումներին եւ հարաբերություններին։ Իհարկե դա ուշացած զարգացում է, եթե համարենք, որ արևմտյան Եվրոպան է թելադրում զարգացվածության որոշ մակարդակը եւ ինքը հիմա լավնա թե վատնա այլ խնդիր է, բայց ինքը համարում է մի չափման միավոր, ուրեմն մենք մի 40-50 տարով հաստացի այս իմաստով ուշացած ենք։ Բայց ուշացած ենք ինչից, ուշացած ենք ինչից։ Ամբողջ խնդիրը նա է, որ իրավիճակը կամ ցանկացած կոնկրետ միավոր եւ միավոր հարց միշտ ընդհանուր իրավիճակի մեջ կարող է երևալ։ Հիմա եթե կնոջ դերը Հայաստանում այդպեսին է, իմ կարծիքով ուշացած այսօրվա արևմտա եվրոպական եվ կին տղամարդ հասարակությունում կնոջ դեր, կնոջ կերպար այդ ընթացքից, ապա Հայաստան ընդհանրապես տնտեսապես իր աշխատանքային, մշակութային առաջադրանքով տարբեր է։ Այսինքն ինքը համապատասխանում է Հայաստանի ներկա ընդհանուր վիճակին։ Դա լավ ու վատի խնդիր չի, դա ուղղակի իրավիճակ է եւ մենք ընդունում որ դա այդպես է մի 20-30 տարի հետո էլի շատ բան կփոխվի, ինչպես փոխվել է մի 20 տարի առաջ։ Եվ այդտեղ էլ ոչ ողբերգություն կա, ոչ հաղթանակ կա։ Այստեղ ուղղակի կյանքի պայմանների թելադրանքի եւ այդ կյանքին հարմարվելու իրավիճակ է։ Պատկերացրեք, որ 50 տարի առաջ Հայաստանում ամուրի կինը եւ տղամարդուն քանակությունը, որ այսօր Հայաստանում ունենք, ուղղակի համեմատելի չէր լինի։ Այս չամուսնացած կանանց եւ չամուսնացած տղամարդկանց թիվը բարձրացել է ամուսնության տարիքը։ Մի 50 տարի առաջ 18-19 տարեկան աղջիկա ամուսնությունը ամենանորմալ տարիքն էր։ Հիմա 22-23-ը հաճախ վաղ ամուսնություն է համարվում։ Հիմա մեր կյանքի ընդհանուր ընթացքը կանանց առաջ ուրիշ մարտահրավերներ է դրել։ Մենք 30 սերունդ ընտանիքից անցել ենք 2 սերունդ ընտանիքի, ծնողներ եւ երեխաներ։ Ընդ որում երեխաները մեծանալով երեխաները նոր իրենք են դառնում 2 սերունդ ընտանիք, ծնողները նորից դառնում են կամ իրենք դառնում են միասերունդ ընտանիք։ Մնում են ամուսիններով շատ հաճախ սրանք բոլորովին տարբեր պահանջներ են, թե ամուսինների հարաբերությունների տեսանկյունից, թե հասարակության հետ մարդկանց հարաբերությունների տեսանկյունից։ Այսօր կնոջ բարձրագույն կրթություն ստանալը համարյա հանրային պահանջ է։ Ես ավելին ասեմ, իմ ունեցած նյութերով, եթե ծնողները միայն երեխաներից մեկին, եթե աղջիկ ու տղա ունեն, եւ միայն երեխաներից մեկին կարող են ֆինանսական իմաստով օժանդակել կրթության, եթե ուժերը հավասար են, Դե մեծ մասամբ գերադասում են աղջիկներին։ Եվ այստեղ շատ լուրջ փիլիսոփայություն կա։ Այսինքն իրենք հասկանում են, որ աղջիկը հասարակությունում դեռևս ավելի կախյալ է։ Նրան անկախության եւ ինքնուրույնության հնարավորություն ապահովելու մի լրացուցիչ շանս ապագա աշխատանք, ապագա դիրք, ընտանիքում ունեցած հարաբերականորեն ամուր իրավիճակ, իր երեխաներին դաստիարակելու հնարավորություն, սա շատ փոխված հայացք է։ Մյուս խնդիրը կա, որ արդեն շատ վաղուց Հայաստանում տարեց ծնողների խնամքը առանց որևէ տևական քննարկումների հիմնականում սկսում է կատարվել աղջիկների կողմից։ Եվ դա սկսում է դառնալ բնական։ Այսինքն, եթե էլի կլիներ ժամանակին, բայց միշտ փնփնթոց կլիներ, ներվայնություն կլիներ, որ հարսը խիչի անում, տղեն խիչի անում, հա, հիմա նորմալ է համարվում, որ աղջիկը ավելի հեշտ է եւ սիրով է զբաղվում իր ծնողների, հարցին կզբաղվի իր ծնողների, հա, տարեց պահանջներին եւ հա, խնդիրներին։ Սա առանց հանրային լուրջ դիսկուսիա, առանց հանրային լուրջ քննարկումների փոփոխություն է գրում, բայց դա անկյունակարային փոփոխություն է, դա դե ընդհանուր ազգակցական համակարգի ընկալումների փոփոխություն է։ Այսինքն են հայրագծային ազգակցությունը, որը շատ գերակա էր նաև կնոջ ազգակցությունից, ինքը տեսության մեջ չի փոխվում, բայց գործնական կյանքում զգալի փոփոխություն է կրում։ Ընդ որում իմ այսօրվա գնահատմամբ ես կարծում եմ, որ ուղղակի ոչ մեկը չեն հաղթի։ Այստեղ մրցակցություն չկա։ Այստեղ ազգակցության կամ ազգակցական հարաբերությունների նախորդ ձևը կփոխվի։ Եթե օրինակ հենց հիմա էլ մասամ, բայց դեռ մի 30 տարի առաջ ազգականների միջև պարտավորությունների որոշակի մի բնույթ կար, ով ում որտեղ եւ ինչպես պետք է անպայման այս հարաբերությունում արկա լինի, այսօր դրանք բավական փոխված են, թեթևացած են։ Պարտավորությունների մի զգալի մասը փոխվել է ավելի շատ գիտելիքի քան պրակտիկա է։ Ում պիտի ծնողը թողնի իր ժառանգությունը։ Գիտեք, օրինակ Հայաստանում վերջին շրջանում ավելի ու ավելի ակտիվ խոսակցության նյութ է հողը սեփականացրեցին։ Բաժանվեց ընտանիքի անդամների թվի վրա բայց մեծ մասամբ աղջիկները ամուսնանում գնում են եւ այլևս այդ հողի տերը չեն։ Իրավական իրենք հողի տերն են, եթե իր հայրը կամ եղբայրը այդ հողը վաճառի, իրենից մեկը ստորագրությունը պետք որ ինքը համաձայնե որպես սեփականատեր, բայց ինքը փաստացի սեփականատեր չի։ Եվ ես գիտեմ արդեն մի շարք դեպքեր, երբ որ շատ խիստ ծանր վիճակում գտնվող աղջիկները իրենց նոր ընտանիքներով ընդհանց սпасելով իրենց հայրական ընտանիքը, ես էլ եմ սեփականատեր, ինչի ինձ հողը չեն տալիս իմ բաժին են։ Երբեմն դիմում են դատարան դատարանով ստանալու իրենց իրավունքը։ Հիմա սա համեստություն է, թե անհամեստություն է ինձ համար բարդ է խնդրին պատասխանել։ Էնպես չէ, որ օրինակ այդ աղջիկը անպայման ուզում է նեղ վիճակում դնել իր հարազատներին, բայց միևնույն ժամանակ ինքը երեխաներ ունի եւ նրանց կարիքների խնդիրը կա։ Եթե ինքան ուսանալ միտեղ, որտեղ այդ խնդիրը օրակարգան չլիներ, հավանաբար հարցը չէր բարձրանա, բայց կա այդ խնդիրը։ Եվ սա նշանակում է, որ սա չկարգավորված է։ Եթե նույնիսկ իրավունքով կարգավորված է, այսինքն կարադիմի դատերն եւ ստանա սովորութային իրավունքով չի կարգավորված։ Նաև հասարակությունը խեթաճ կողմնային։ Հենց այդ եմ ասում, աղջիկը պետք է անցնի ամոթի բազմաթիվ մակարդակներ մինչև վճռի ինձ օրինակ դիմում էին երիտասարդը ինչ կլինի եթե ես ասում էի գուցե ես գնամ խոսեմ ձեր ծնողի հետ այսինքն ես հասկանում եմ որ աղջիկը շատ բարդ է դիմել իրավական նորմին եւ ինքը չի համարցակվում խոսել ինքը իրեն զավթի չէ իր ներսում զգում իր եղբոր ունեցվածքի կարող է եղբայրն լինել ավորիչ բայց այս խնդիրները, որոնք նոր հարաբերությունների, նոր իրավական կարգավորումների կան, բայց հասարակական կյանքում չկան, հասարակական ավանդական վերաբերմունքը թելադրում է վարքի իր նորմը եւ մինչեւ դա անցնում է աղջիկը կարող է դառնալ անամոթ կամ գնահատվել անամոթ կամ համարվել անամոթ եւ ես հիմա չեմ ասում որ կլինի նաեւ այդպիսի դեպքեր բայց փոխված տնտեսական, հասարակական իրավիճակը, փոխված օրենքները նոր հարցեր են առաջադրում, որոնց դեռ հասարակական իրավունքը, հանրային իրավունքը չի արձագանքել, չի հղկել։ 30 տարի հետո սրանք կարող են լուծված հարցեր լինել եւ ընդհանրապես չդառնալ, բայց Այսօր սրանք հարցեր են, որոնք հայուհու կերպարի ավանդականացած կերպարի փոփոխության վրա ազդում են։ Հիշեցնում ենք, եթերային ձեր ուղեկիցը հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Մեր հյուրներ ազգագրագետ, պատմաբան, միջազգային հարաբերությունների դոկտոր Հրանուշ Խարադյանը։ Մեր հանդեսի առաջիկա թողարկումներում առիթներ կունենանք հանդիպելու գիտնական հայուհու հետ եւ քննարկելու կանանց հուզող ու հետաքրքրող տարբեր հարցեր, նաեւ անդրադառնալու նրա ուսումնասիրություններին։ Մեր հանդեսի հաջորդ էջում ինչ խորհուրդներ էին տալիս մեր տատիկներն իրենց թորնուհիներին ամուսնությունից առաջ, որոնք օգնում էին պահպանել ընտանիքն ու ամուսնությունը ճիշտ դասյարակել երեխաներին։ Մի վիճիր ամուսնուդ հետ երեխաների ներկայությամբ։ Հակառակ դեպքում երեխաներդ քեզ չեն հարգի եւ չեն ընդունի հոր իշխանությունը արդյունքում անհարգալից վերաբերմունք եւ անհնազանդություն։ Տղամարդիկ ավելի շատ օգնում են, քան հրաման կատարում։ Այնպես արա, որ ամուսինդ անի այն, ինչ դու ես ուզում։ Առավելագույն արժեքը ընտանիքում խաղաղությունն է։ Պահպանիր այն, սովորիր ներել։ Մի խանդիր, որ չքայքայես ընտանիքդ։ Եթե տղամարդը սիրում ու հարգում է կնոջը, երբեք չի դավաճանում նրան, այնպես արա, որ ամուսինդ սիրի ու հարգի քեզ։ Միշտ պատրաստիր համեղ ու գեղեցիկ ուտելիքներ։ Հարգանքը ամենակարևորն է ընտանիքում։ Տարիների հետ, եթե նույնիսկ զգացմունքները խամրում են, փոխադարձ հարգանքը օգնում է պահպանել ընտանիքն ու նրա անդորժը։ Շարունակում ենք թերթել հայուհի ռադիոհանդեսի էջերը։ 3 մարտի 13-ին մեծանուն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի ծննդյան տարեդարձն էր։ Իշատակ 20-րդ դարի հայ քնարերգության անմահ հանճարի հայուհի ռադիոհանդեսի մեկ բանաստեղծության սրահ էջում ձերուն կնդրությանն ենք առաջարկում նրա Էլիգարուն կգա տաղը։ Էլի գարուն կգա, կբացվի վարդը, սիրեկանը էլի յարին կմնա, կփոխվին տարիքը, կփոխվի մարդը, բլբուլի երկն էլի սարին կմնա։ Ուրիշ բլբուլ կգա կմտնի բաղը, ուրիշ աշուխ կասե աշխարի խաղը, ինչ որ ես չեմ ասե, նա կասե վաղը, օրերը ծուխ կլին, տարին կմնա հազար վարդ կբացվի աշխարի մեջը, հազար աչք կթացվի աշխարի մեջը, հազար սիրտ կխոցվի աշխարի մեջը, էշխը կրակ կլի, արին կմնա։ Ուրիշ սրտի համար կհալվի խունգը, կբացվի շուշանը, վարդերի տունկը, գոզալը լաց կլի կնկնի արցունքը, կերեսմանիս մարմար մար քարին կմնա։ Ավարտվեց հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկում։ Այն պատրաստել էր եւ վարեց Մելանիա Միլոնյանը, մոնտաժը Նադեժդա Դոլուխանյանի, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։